Erkeklerdek yaşatkın beni Bilip yaşay zatarımni islom uchun bo'laytu qalqon qurbon qilib jismu jonimni erkaklardek yashatgin meni bilib yashay izzat arimni islom uchun bo'laytu qalqon kurban qilib jismu jonimni bo'lsin hayot mamatim sen uchun asan qilg'in mangan yo'limni Soqarsan jun bu yurakdan moy qubul ayla g'amkin dilimni qadamlarim bo'lsin barqaror san ko'rsatgan rahmet, yo'lida Barcha rahmat sendadir shaksiz bo'lsin san jun barliqim pido Ocizdirman yigona rahmon Қылған білін көпшіне арман Бәрмесен гер маңа күч мадар Бұлыр бағар мен чүн қағыртан Ажыздыр мен егане рахман Қылған білін көпшіне арман Бәрмесен гер маңа күч bulur bahar бағар мен чүн қағыртан Hayatlığım senin bəzlindir Kəsəm səndin kütümən rəhmət Yegane sen çeksiz kuvvetin Ümidim bir senden abekat Dilda gülhan yüksek bir arzu Tipirlaymen yetmek o yeda Görüş üçgen ısıp kız meni Rasul bilen Kevser boyida Qobul eyle emellerimni Qayturmig'in qo'limni quruq Azoblarda qo'yma qiyomat Yo'llarimni Kıl asan yo'ruq Dilda gulxon yüksek bir arzu Tipirlayman yetmak ko'yida Görüş üçgen ısıp kız meni Rasul bilen Kevser boyida Erkeklerdek yaşatkın meni Bilip yaşay izzet arımni İslam üçün bulaytu halkan Kurban kılıp cismu canımni Erkeklerdek yaşatkın meni Bilip yaşay izzet arımni айту қалқан құрбан қылып